Hem devam bugün ama tartışma yok. Evvelin ki fazın, evvelin bekler. Evvela esas gerek mejar bu, evvela fikir. Taybet ev her daviş mejar hene kat eser zerdüştü hat. Az aslında dixwazim al bikim. Yani e, nerxandinê xwe tevay derbarê avê de zerdüştîtiya de bikim. <coughs> E, ji ber ku e, yani diyen zerdeşt, yani her dayı komisyon işgödü bu, deve merov rojane beki. <laughs> Ee, de perverdeyme de, de ya, rast, hem de ki kari bu, mejara felsefeye de bir nerkandın, zedel ser ne hata sekinandı. Ee, Beguman hem ji, hem ne karın ama hem de kmelevi, hem de khazin av bekin, yani rojane bekin, çima, şibergun ha, ee, ji am nerine em demokratik, anji işte komünal, anji jî civakî lê bigerin em berê xwe rojava ee, yani minak işte hevalekî li vir pirtûyek dixwin meleklerin küllerinde neha gelek popüler e, mesela heva jî dixwînin yani min ji heva jî pirsîbû min gu hevalê ger ev nivîskarê vê rojhilatî gunna ama yani teniş belki rojavayı bu u hendek basa Kurdistan'ı kiri bu mesela pır bağlamak için. Yani rojavayı buyum bir tena seri hani ki dibe avak astaka jor. E, Nezikatiye kavasa hey aslında. Yani e, neviskari rojavayı bir pirani e, avın. Yani ye heri demokratik ji, gerçekten ye heri demokratik ji tu eğer hendeki tu bengi havan bu kolu brasti ji aslında avak. Lidiji rojlat eee بچوک دتن کمانی پر او هیا یعنی یعنی ل همبر چند روزلات او هیا یعنی کمیسیون مثلا یک دن او دن هندکی بالامı کشان یک جی Burası kesiyetin huneki balkışın, bunu biraz hazım minekledim. Yani mesela Voltaire, işte Montesquieu. Yani ev kesiyetine Ronak Birin u avın e, reformist, e, mıgo reformist. Yani ronak bir huyadaki. E, ama mesela işte Montesquieu bu e, gel avkas gotini vi hoşşik vi nerini hoş dine zaman. Dibece hode ticara dibece rahaki hoşşik nade mırovaki zenci. Yani beraber <coughs> zenciye bu mantık e rojavayı gotuna katine zaman. Anca işte vol tajı dibece yani vakta bahsa rojla rojavayı dikin rojlatiya dikin dibece Evkesin dibi nizanim işte gohevan mezine dibi, livevan kalına dibi, seriyevan mezine dibi ama hundiri seriyevan jibo vala. Yani gel avkat gotini vani hoşik hene brasti ama e, esas çiye yani ronak biri vani heri avha, e, ye heri demokratik vesane. Ha yani van hiç tişte rastına götüne bir guman gelek tişte rast götüne. E amji de geri fakat yani هیچ دمه دا او پسیکولوژیا بندستی روجلات هیا مثلا ام نکارن مثلا بری خوب بدن سوره وردی ام نکارن بری خوب بدن حالات اساس ام مثلا وکی توگر آزادی گلی کردستانی مثلا هر زیده زردشت دادن پیش فقط ام بخواش بری خو نکارن بدن زردشت یعنی از بیجیم مثلا زردشت تایبت جی وکی کردکی Yani me de felsefe de ez tam mafevine da. Yani Reberti çit beje de bejerle deji destilatdariya ev ya koletiye dibe irade ya kemin ya mırvatiye yani. Serhildaniye ev yani irade ya azade. Zerdeş gellek mesela Tayyip Etmendiye vi heye heji mora ne tenili rojlat yani lehamu mırvatiye daya بلکی به ناوی زردشت نینه بلکی نا یعنی به گوتن نابیجن اف زردشت هاتیه یعنی اف لگوری حساب اساس روجلاتیه جن هات روجا واجیه یعنی یه مل دستلاتریه ده بیجن یعنی مثلا اسلامیت هات له حساب اسلامیت جن هات کو زردشت بپارز له حساب اوجی خریستیانی جن هات له حساب فارس و عرب یه دستلاتری ترکا جن هات ایما کردن براستی سیستم کوانی وستا تنه بکوز زردش بپارزه İslamiyet mi kaybettik? İslamiyet güzel. Yani adeta vakt haybet zerdeşti u versiyonu ve dine ey kopeni van aryan jbo kakırne hedef hiç vakt din kabul nakin hele vakt dine koday hiç kabul nakin vakt satma yani, ben yani bunu bir az dixwazim hinek mînaka bidim. Mesela yani ji destekî ji çêbûyina zerdeş, az dixwazim bigirim hindekî ve bikim. Mesela yani mesela neha işte İsa u çebuyna İsa u Meryem tekiliye kavan he. Mesela işte dibêjin Xwedê û rehê Xwedê de dede abi Meryem bi bir rengî ducanî dibe. Esas mesela ev çîrok dest pêkî di zerdeş de he. Yani li gorî de dibêje işte تیرێژێ بە تیرێژێ دایکە شە زەردەشت دوجانی دەبە دوورە زەردەشت چێ دەبە مەسا دە زەردەشتی دێدا ئەف تیرێژ ڕۆنایی بووین پەر بالکێشە یان bi rengekî ew tivê vê nêzikatê dura li gelek şaristaniya dibîn mesela uygur'a, gire tu tişe saltiq buran heye keça wî heye işte keça wî işte ew bûye bi heman e, şêwazî hema mirov dibînî ku ducanî bûye an jî tu biçe gel e, qira ew hemû împaratoriya Çîniye hema me bi tîrêjin tavê işte du canî dibin jinê wan zarokên wan bista çê dibin velhasıl yani çandek dest pê dike ama çavkanî kî dere bi rastî mirov bibîne به وی رنگی مثلا از خوازم هنک او بکیم yani e, e, de küçük buyuna zerdeş de gerçekten hani ekmelin balkeşene. Mesela mego işte irade buyuna insaniyeti. Cara yekemin derdik eve. Yani kasayeteki balkeşe rastı. Ve demi le beraberi kral mesela mırov ne kartıştaki bina zaman. Ama zerdeş mesela da emri khoy nehsaliye khoy da dikarele. Diji kral هەندێک تشتێک و مەسەلا مرۆڤێ نسان چل سادی نکارن بفکر و ئاو بکن بینین زمان وان ناکۆکێت تینە زمان هەندێک بالکێشیên wî hene an jî sêzde saliya xwe de mesela dikare milkê taybet bixe pirsgirêk û به باوی خورا تکیلی وان هنه ve beraberi milke kaybetmezse bu hoş dev ciberdi de. Yani tışta gici bavi kona gidi. Bir tane kemberek gidi gire av jinik kaybetmen diye bir demiye. Yani diysen milli manevi esastır da gire. Velhasıl yani dinava avı da dinava civaka rojlat da kesayete ki balkiş taybeş dinava kurda da derk Yani belki dibeci ya milli etimoloji av da gel o işte Faris bu Kürt bu falan esas o mesele jî tabi çıkaz rojava vira av jî cüda ama mesela beriya avê de avê berik û zerdeş زردش پشتی کو زردشت سیستم خو چه دیگه ایدئولوژی خو چه دیگه مثلا در چاپکانین فا اوز اواندا ساسانیه da nav zerdeş بخوا derbaz nabe nav felsefi bir derbaz dibe yani eğer بخوا Faris bi vallahi herhalde hazar jaraj navi derbaz bikirne. Yani av jenek diyar dikek vafa mediye u kurda. U li esas wê esas me bi em xwadî li wê çavkaniya xwe derneketir. Yani zerdeş brasti rastî jî e, ki pir mezin hem milli ahlak da hem felsefe de. Belki ifade kırna zerdeş da mitoloji heye. Yani ol dari ol e, She was all hendektisht anine zaman heye. Ama cevher esas te felsefe yani. Burası mesela mırov hevok hevok gotinên zerdeş e, şirove biki yani bu felsefe ka pir burada da bini. Yani az önce cara vusla di fikrim. Az bilim ya am acaba pir paş paketin jibona ve jibona ma ab pir kurdi. Dura az bixwa giyiştim ve kanaati. Yani hindi mejiye ma hatta kırış kırın. Yani kırış ya koleti ya kırış ya feodalti ya qiriş ya kapitalizmi bahazar katlı sere kat ya kat kır ya kat kiriye. Nal ser mejiye ma belki set kat qirişi çebiya. Hindi hatta ku an van qiriş ya kum bikin kum bikin bigijin hakikati devet belki set kat kurbi be. Ancak dedi giyince kesayeti ve demeyi normal yani. Mesela Zerdeş bahsedersen diyalektik ekliyor. Ya diyalektik belki hatta derket umarov rasti mantık analitik şirovekir gelek herhalde zahmeti kişan. Ama Zerdeş bazda saliye kadar dik kişi diçe sebelani, çiye sebelani dike ve inzivayı. Mesela pevajoya işte inzivayı despedike dehsal zedettir inziva pevajoya bir derbazdı be her de دوباره هر تشتی دنوا خوازای داد بینه مثلا است هیزاویش برته یعنی دنوا خوازای داد dibine sarı heye, dibine germay heye, dibine berçiti heye, dibine işte bahar dibe meyve çi dibin e, pır başa, dibine ronayı heye, dibine tariti heye, dibine nizanım hayvani işte ye dirinde ye pır khater hene, dibine ye pır hoşik jihane, yenku şiir dedin jihane. Yani hendi du alitiya dibine du bendiyên di nava xwezayê de dibîne li ser wê esas mesela diyalektika xwe çêdike e niha li gorî rojava te bifikire diyalektik demokratas çêkir demokratas iktidara li egê çêkir ya demokratas ekûtê gotin 400 sal piştî zerdeş derketiye holê yani ama ev bingeha diyalektikê ku em niha ji ser diparêzin yani yekû derxist medî bû rojlatî bû e, kurd bû ama em bixwe jî pir cara mesela demokratas zêdetir av dikin yani. E, Ji bo nefê mesela e, gelek mesela me goya taybetmendiye ku zerdeş derxistin dura mesela yê dikirin para xwe. Pêvajiyên e, inzivay, Balan pêvajiyê inzivay baver dikim herhalde wekî çandekê wî pêşxistiye yani wisa xuya dike çima dura da her peyxemberî de heye yani. Musa da jî, Muhammed da jî, İsa da jî de dibîne ku wekî çandekê de girin. Çima li gorî berjewendiyê wan ew jî rêbazek dibe dibe çandekê û digirin. E, yani e, li gel ve az e, hani ev melevi işte felsefik ve ahlaki e, li gel ev az dixwazim hinek ev bikim para ve bikim. Yani mesela zerdeş bixwe avı per giring dibine. Mesela zanabuni. Yani dewe demi de tabi giringiya van heye. Yani demek avsa ku teni işte yani mirov mirov sibun mirov teni gotinin yedin pek danin. Drevşek avsa da mesela tişte her giring jixwara dibine divi mirov divi zanabe. Divi mirov xebatê û hilbêrandinê yan üretimê ji xwe re esas bigire. Dige yek û hilbêrandin yani üretim neke esas ew di xizmeta ahriman da. Yani işte dura xistin şeytan falan bu bir e, av kirin ya. E, çarpıt e, berovajı kirin az mesela bejim. Çima mesela ev jihene ki balamid kişine mesela şeytan da oledi de çima av kasahata dijber kirin. Mesela ba, de Kur'an'ı da işte ya şeytan gotiye aj nuriye çebum. Yani nurdan, ışıktan oldum. Dibece işte mırov ji ahi çebin açava secde bikim. Mesela de zerdeştiye de her tiş aslında ji nuriye çebiye. Yani ji e, tireji, ji e, ronayiye çebiye. Ve ki e, ronahi esas da şahsi şeytan da de hamu ola da avbiya yani hati reş kirin de ceverde mirov bifikire ev hemû o olên yek xwedayî bi rastî homojenin ew in dogmatîkin û herhalde şerê herî mezin jî li berember zerdeştî dane yani milê îdeolojik de Çünkü mesela e, az de fikrim hendek avê min çêbûn yani çiqas tiştek ku dir zerdeştî de pîroz hene de avê de olên yek xwedayî de hema hema ewna yan henekî Kadide der kedine yani özümsemek yani yanci avaki ava harabiye ke permezin nişanlar. Mesela kucuk. Kucuk de zerdeşti yerde tişteki pır kutsala. Dibêje çima dibêje tarîtiye de mirovatî di parêzî çima tarîtiye de dibe ahrimane di ronayî de awra mazda di tarîtiye de eger kûçik mirovatî bi parêzî bê demê qet sal e hema tîmînan mislimantiye de bibêre dibêje ya tu destê xwe bide kûçik ji gunah e yanî گەل وایە بچ تێکیلیا خۆ چنە یانە ئەس بژم وەڵ هەرادا هەر تشتێک و دەزەردەشتیە دا ئەژی دوواندا هەیە ne tesadüfün yani avana herhalde e, yekser bir ve geredayı. Yani şimdi mesela zerdeşti diye de e, ev heye. Yani dibece illa mırov ev be. Yani divi mesela e, dest bir roje kırni. Yani tu dest bir roje bike ama bilgisayar kijan esası. Bir rengeki tembel ne. Že bo named yani çavat direjin tave derkevi, çavat direjin tave derkevi, divi murov li ser kari xwe Yani hişyar be. Av gotina binavu denge işte rast bifikre, rast pek bine, rast işte av bike. Fakat av se gotini e, gring li kêleke awê ye dibêje divê tu zû rabi wî şertî jî yani. Ji bo mesela, jî mesela belkî e, hevala bikin ama Mesela مثلا دبیجه لبرانبری خوازای لبرانبری آوی işte ahriman herhalde yek ve her izlede leber xwedê de yê herî zêde xwedî sekin dibêje dîke. Çima ya yaw çawa dibêje hema tîrêjên tabi derdi dengevî jî tê. Yani ew aslında hayvanı her izde e, li dijî ew can giraniye Yani can sivik e. Yani hatta dibece hani ki belki bekenin cevap ama mesela dibece yani li türlü ciyek ve tır konak ki 10.000 hazar pencere vi habı deh hazar khani deriye vi habı tır ki bideye ki Olan ciye bir ama diku mirişka ki bide juvan hamiya paştıra. Çıma şibak mırovati yani e, hişyar dihile. Le deji ahriman mesela ta khurt dike. Le de mesela dibece av piroz buyuna aslında avra mazda haneki nişandı de. Yani dibêje êdî dema awra maz da dest pê dike yani di nava rojê de tê çi bike tê ked bide tê hewil bide û di hundirê vî ked û hewildandinê de tê hindek tişta derxe holê fakat bi şartakî divê tu van derxi fakat tu para ve jî bikî yani tenê derxistina holê nîne eger mesela tu derxi tu ked bide tu hewildan bide tu tiştekî çê bike û tu bixwara bigir herhalde dibe gunehê herî mezin yani şimdi mesela mesela ya da. Yani mesela tiştek neha em de bi felsefe reberti de bejim. Yani hindi em de xwazin hindek şirove bikin. Yani mesela ve demi zerdeşti tırk av gotiye. Yani de beje git e, de hez kirine kede divi teni do ali tünedin. Yani do ali divi hebe rasta irade har do aliye azat divi hebe fakat de divi devi kirine gerduni be yani. لم برانبر مرواتیه نه تنه لبرانبر مرواتیه دبیجه لبرانبر خوزه Divê hez kirine hebe. Yani ji bo neve mesela tekidiye de emneha dibêjin ya hakikat para yani bütüne. İmam Hatip felsefe zerdeş ne bu binere hakikat para, Yani gerçekten ji ev heye. Yani e, mesela مثلا او پس کوربیه دبیجه حبون esası, اساسی او çekişme yani xwalle hev rakışandına ahriman avramaz da. Yani aslında burada disa bali de dikişine ser avi e, e, diyalektika xwazayê hemdî mesela e, mirov wexta ew ki, yani hendek ser van mesela bandora wan nava avê da, olin di de mesela lê bigerî çav De bine ki gerçekten bi rastî awê heye gelek bandur ser olin yek xwedayî çêbiya mesela işte fikrê cennet cehennem yani doja bu hişt یەکەمین جار بە ئۆری ئەوێدایە یان ئۆژینە ئەم بێژە فەلسەفەیدا یا زەردەشتتیەدا یان ئەویشتە سەراب köprüsü یان جن و پێری یان مەلایکە işte ab hayat herhalde Arabi dibecin yani ava jiyani kudu de mırovati yani eh He, a, a, Farisiye belki dinlerim. Yani mesela işte e, dar, dara jiyani yani hamu ola da bana dura cigirtine. Taybet mesela davede civitiye de av e, cidigir. Mesela rojen pirozene rojene avhane de hamu ola da yani e, yekemince de دعوی ده برنگ که سیستمات جیگر سنوانه بلکی دورم یعنی خودی Em ام dernek در belki بلکی وکی پرتوکشی در نکدن هندک سیستم جدا جدا او ama اما ku bandora باندورا خالبه ده سروان چه بیا یعنی işte mesela Sokrates Sokrates de bir rast bu fikre rast pek bina hoşik bike e ama yani Sokrates am dizanin ku beriye zerdeş nine yani em dizanin ku ev gotin ji vir girtin hmm. e bu da ji li ciyek cuda dibêje em wî ji dizanin ku dûra derketiye yani تو دبینی که مثلا اف گوترانه چنه باندورین زردشتیتیه و براستی نرخین مرواتیه و hatta ne biraz servan hatiye gerçek. Yani mesela pivanın işte halal helal buyini ve haram buyini. E de burada hene mesela yani hem jî bi rengekî xwezayîtir yani baştir û zêdetir mesela li gorî ahenga xwezayî yan jî mesela мироваки ҳатаве дами мировак бимре шуштинави на рожев жинина амма масала зардашти да авваки қуралика на ҳар кас ве пектина рожа mahşere бигир Hatta mesela la azmane çan katin azmane hene yekemin car işte haft kate azmane he e car yekemin de tedavi de bini de gataya da zerdeş de beje haft kate avi hene yani. E dura mesela evine de hamu ola da cigirtine. Eee yani mesela işte e, e, mezin mezina harabiu rastiye dibêjin ya mirov biçe awê de illetê wan didêxe berember li gorî wê jî tê biçe melekî. E mezina harabiu te rastiye jî. Evana ev milek waz dibêjin çi ye? yani di nava olêdî de hindek girtin li gorî xwe li gorî berjewendiyên hamu evana hemû e, berova kirin belkî. لگوری خواه لگوری بجندی خواه جنو و شیرو بکرم فقط برازی چاپکانی همو جبر دا گرتیم یعنی دشتی که از بیجم چیه کرد جوهری یعنی باندوره مثلا زردشتیتی اگر مثلا مرو نه راست بگیره دست یعنی به فلسفه جنوبا یعنی نو بکه تشتی که دخواست براستی بین از زمان یعنی مثلا چما اوی خوازدای ahi veki dayike ki bi nav dike. Mesela zerdeş bi hoş vursa nav kiriyor yani. Mesela teni ne gotiye ah işte halberanın piroza. Ne gotiye ah dayike gotiye. Bi vî rengî nav kiriye û neha em bikartîne. Mesela her izlede tevger azadiyê dibêje doğa ana. Yani am bi xwazayê re ji axîra dibêjin dayike. Ama rez derdeşî bixwe bi vî rengî nav dike. Yani jî işte dijî awê goşt xwarinê kurban e, çeken hatta da avi da mitolojik de tecrübesi tadı bece yani de bece beri aslında ben mirim ne demir yani ne mir bu ama de bece jiber ki goşt xwarina û guneyekî pir mezin kiriye wekî ceza hatiye ew kirin yani wekî ceza edi dimire yani ew jî dijbertiya wî li dijî goşt xwarinê nîşan dide yani mesela mirov bine ku kesayeta mirov ve ahi ve gire dede. Yani şimdi mesela emper mesela zerdeşt avdikinde bejin işte a, a, yani per açtı falan yani mesela de zerdeşt da berasti avak jî diyalektik e, denge jî heye mesela de dibêje wexta êriş çêbû divê tu bu biparêz <coughs> yani. Av kesin heye yani. Ne ku yani illa eriş bikin te her bêje baş baş baş. Na mesela ki aktif tu de heye yani dijî xirabiyê هەندی ji destê te hat divê tu şer bikî ji tirsê ji xirabiyê tirs bixwe gunehê herî mezin tê qebûl kirin heva mesela birastî niha vana ya em berê xwe bidine fikot yani illa em fêr bibin yani yani ha niha di sed sala bîstî yekemîn defan kî dibêje bûkîn çend tişta dibêje vallahi tiştê ku bûkîn gotî herhalde işte rêbertî ji bona vê dibêje Nietzsche gotiye işte zerdüş ferman bista da Yani niçe ji ya fikriye ya ev gotiye em li vira ew qesaw dikin ama zerdeş pir biste sade aniye zaman. Birastî jî mesela yani niha jî em dê dinêrin em difikirin yani zerdeş pir kur xuya dike zerdeş mesela pir xwezayî xuya زردش اساس مثلا مرو وی نرخی شمر که ام یعنی تایبس جی ملی می کردایتی جی در روجدات ناوین توگر آزادی انا از بیجم بر پرسیاری مل برانبر زردش دوی زیده تر جی یعنی بلکی یک هر زیده وی در چما نکو کردا و امجی نجات پرستان وی بوستا درخم بش نه او نرخه که مرواتی بو بن آخ کرن خواستن جه هولی راکن و دمی جه کردا وکی تی خواستن رولی خوا ندیست و او نرخا نکر مال همو جیهانی فقط نها دوی وی بکی یعنی یعنی مثلا اگر ام bahsa du şahristaniye dikin şahristaniye işte av ya destladar u ya demokratik işte de nava be şahristaniye demokratik dedim böyle felsefik de herhalde her izlede dibi müruf yani خودی وکی یه وکی زردش درکن دور ده از بینیم که مثلا منطق مده جی براستی او av یعنی اول از بست او ناکم نبیجیم یا او روژاوت بنی در شاشه yani bula bısa e, kasa e, ne kede yani rojava begu man hindek narxi wan derket ne holi mru khadi jle derkev yani az nabejim tişte gu derxista hamu şaşin fakat mru koka xo bizvre Yazdı bizim herhalde gotinin sühre verdiyiz diye dettir kurunjiye e, ku naha e, neviskara ki rojavayı da beje. Çıma zedettir nezi civak bu iniye. Zedettir nezi işte e, hendeki khwazaya hakikatiye. Yani zedettir rojlatiye. Herhalde ve zedettir gorist felsefeye av çebibi. Jibona ve men taybet khost az eneki balebikşinin ve mejari. Yani davet ajı yani hava mesela da abi tam kort yak daha vakit diyeceğim peşin. Yani hava mesela de nav vaki zamanji mesela vaki zamanji heji mesela de nav zamanı İngilizce da ji. از کرد پر کم دزانم یعنی براستی انگلیسی هم پر پر کم اما قصی که از کم دزانم جی مثلا گلک تشتی کرد زردشتی و انگلیسی دا مدیتن درکتن ولی یعنی جنتا کو نها زردشت بناف کری انگلیسی دا به همان پیوی نا آو دکرد یان خرابی شیطانێک و ahrimanێک و zerdeştiye de vaki nav yani dve angri angri normalde sinirli kötü xerab yani divate bir de ted İngilizce de bini vaki al te de heye ancak işte mesela je saratera av dibêjin ne preto memezekir davê de jî dibêje cin vat preto de zerdeştiye de yani gelek berastî avê ku vekî têgin jî derbazê avê Şuka mesela mesele science, zanız, zer, zindik, zerdeşti, veki kod, jivir derbazi vir biya. Yani veki zamanji e, bandora aryenti birya zerdeştitiye li ser rojava çebiye. Belki mesela بخوا وی kabul نکن Belki hiç ve bandora او نکن در نخم پیش اما اصلا تیر bandora باندور من سر ما چه بیا یعنی یا گرینگ اوه کو مرو وی هنه یعنی لگوری روز ما رو ام خودی هندک نرخ خود در کبن و ام بزنه بون که خب، براستی چافکنی و همیشه عبدره بو یعنی نزنم بشه برک من بزاری دمیشه زاو نکن دیگه گریش نکن اول باش درباره کار سازیاده یعنی نزنم اگر هوال بخواستن ام هی tartışma bikin pişniyorum devam bikin eğer na haval besli minin pişniyorum derbasi beşe duymayız dersi bu pişniyorum kına bir beş defa sade bu kazın kazın sizliğe kızını çatışırken sade abi şu bu pişniyorum kına beğendim yani e, yani çavayı yani eğer piştinir ha buna mı kari bu ki bıçak iyi direştire bakım ama peş de kas karım yani ifade bakım. Ne fazım beni piştinir bu yine fazım sarı fazım. Sadece bu ve mücare e, usa tiştinde usa e denici giriden ay piyara şey bakım bu em khasta bakım. E, tabi gringej tabi. E, heyecana rojlata navi peyusam jiyan bakın tabi ki. Nehar ronahi piroz rasta. Mesela nahaji zerdeşti demak o عبادت تكن دعای خود خونن بری خود دن روزی صبح زو مثلا زردشتی في رنگینه هبی اوی چندکه یعنی نولت که یک آد دوا مثلا آنها زردشتی گل کردستان جیان دکن کمی سری وان لگورا روزی چاتنه چیکرن او خط خطن منش اولداری وان جی پرسیا دبیجی اول گورا تیری جی روزی هاتنه چیکرن اف باوریا مه مثلا فیستانه خو سپیل خود کن پاقژیە سپی بوون بەسە یەقیوان تونەنە گرۆڤەرە چما گو ئەو ژی شکلی ڕۆژێ ئیرۆ مەسلە لالەش هەیە هەوازانن مەسلە قوبا لالەش نەوەکە ئیسلامەیە خەت خەتە ئەو ژی تیرەژی ڕۆژێ ناو خەت خەت ئەف چند ژورتیش چنددە زەردەشتی دێن خط خط اف چند جورتیش دو چند زردشتی yani ez beri tevli partiye bu bubum mesela mısın tıkar sundi min habun yani demam yani sun tabi la herem biji gel ama min dema sun tıkar beri tevli partiye bubum mesela demam na havalam zarok jibun metgo bvi agri bvi çirayi bvan sterka bvi hayve bvi roji mısın dem nusabun mısın tıkar ama bu çakim Ama ha mesela pişti ku nava rıkıstını da o paşi mesela merim giridane van tiştana çipki yani. O nokta din ya din jî vaka e, e, di çelişki yusa hena bandorun usa o jî kurt bejim nabera e, zihniyet û çanda rojlat û rojava di noktê nakok hene yani mesela nîqaşa de ji gelek derketin Na mesela milek jî Awropa xwe merkezî dibîne û xwe ser rojlat re dibîne و اف باندور صد سال دو سد سالی داویه روش بروش سر روجلاتا ناوین جی چیکر روجلاتا ناوین ده جی اوسا هنکی دبن باندورای ماین چی بو یعنی او خو سوار مزند بینن او جی تی قبول کرن وک علی پسیکولوژیکو بلین چالتی ده خو بچوک دیتن چی دبی حتی مثلا جهر چاپارچی کردستانی اف ترکی زیدتره جبر که روجلاتا چاندا فارس هيا ده علی باشور باندورا مثلا یا اسلامی عربی هيا باکو مثلا ترکی جی ده حاضرتر مثلا حشیر نشیر بو پروژاوارا جبو وینا مثلا باندورا پوزیتیویسم باکوری کردستان ده زیده تر از بینم اونها روجلات روجاوا ویرنگی نزیک تبی اما روجلات نوین چاوایا مثلا روجلات نوین بانچتنا قبول کی راستا او تخوازه به باوکا وانجی فقط جمله کی دجی چند روجلات نوین زینیت اوینا جی نبا برخدانه کی مزنده اصلا روجلات روجاوا جی قبول نکی ملکی ئەبژی هەیە ینی مەسەل ئێک و وێنا قبوو ناکن بەرامبەری وینا نزانن ڕێکی چاواژێرە ببینن ئەم حتا داویش خۆ باوەەر لە هەمبەری چاندا ڕژەوا چندەکە وسە بە شارتی دکەسایەتی ڕژلەتە نەوین دەژی هەیە ینی شخۆ ڕازیش خۆ باوەەر بەرەمبەری چاندیدن سەرۆکاتی ساونێدە دەبێژێ ئەف ژبەرک و دەستپێکی ئەف چند ڕژلەتە نەوین دە چی بووە دووردا مەسەلە باشە بووە ئیدن سەر زیینەتاوی گەنینا ڕونشتی یعنی ئەو چێکریە ژبووینە بەرەمبەری وێنە مەسەر هێزەکە ڤیرنگیژ هەیە یعنی هەو قاس لەوازی هەیە پسکرێک هەیە ئاسندە چەلیشکی نەدەر دوو جنیانی ملکی دە مەزند بینێ ئەمە ملکی دە قبول ژیناکی و ملکی دەژیش خۆ باوەرە ئەب چی ئاسندە ئەم کارن چاوابێ ناژن هەدەرە بخن گۆرە چەرچەوە ڕحناییە ساونما ئاسندە ئەو چاندا ڕۆژلاتە ناوین ئەو جەوهری بە شارتی ئەوش خۆ باوەربوونا کو مەسەلە ینی خۆ دایکاوێ چاندێت بینێ فالذهنية ما تسيركية أم بن راست وینا مثلا دربخن وين رحناي و رحنایی درخن یا کدوم تاریخ مايا أو جوهر أم بگرن أم هم تكارن همش بوخوا وهمش بو مروباتي جي قد و از بدي چند و شرطی كوسا أو رحنایی و شرطی جی أم جی حزب کن و واللي بزيفرن أو معنویات أخو هزا خو جی مجبور بکرن یعنی بكرن يعني خلاص أنا بزيم بس بس دربك من دربوشت Görsün ne demek ne var var. Uygun bizim onu çarpı pişir ama göz bu da şarjı bizim de şarjı. ev boyut tarihi tarih hanesi yani tarih hasat sade der basmıyor. özellikle bu kurtayı yine işte yani bu yere grel bekirin peşi abi. Sele yani bu kadar kalın da emser bir sekun. Sele Eyyubiyan bekirin. Mesele Osmaniye ki Merek Derbası tarif edilir. E, ee, Emi var bu bugündes. Derbari zihniyet e, yaptiyat siyasi ev der hindetir ebebi. E, ee, yani hindetir eftiştirme tartışma girin e, de kare pratiki de yani de diyelim pratiki de ehim detir ve izah girin. Belki hindetir faydalı hem. Bu bir fikirden derbesi e, kare edilir. Şunlar nazar önce.